jebkādu mūziku, jebkādu mūsu kultūru, bez rupjiem kļūdām, bez vienkāršojumiem un tā tālāk. Nav laika turpināt slavēt šo grāmatu, tur ļoti pārdomāta uzbūves struktūra un tā tālāk. Šī grāmata kādreiz es to dabūju un sāku lasīt, eh, aizraujuši interesanti. Mūsu Nacionālajā bibliotēkā vēl senos laikos, vēl padomju pat laikos, kad Nacionālās bibliotēkas galvenā ēka bija Baroniela. Ja? Nu, šodien tā grāmata, protams, aizvest uz gaismas bildi ir nu, galvenā nu, šī patreizējā grāmata, ko es atnesu. Tā nav no bibliotekas, to man uzdevināja. Bet kāpēc es nolēmu šodien paņemt šo grāmatu? Te, tam autoram izdevās vienkārši lieliski, perfekti atrast tādu pārsteigšanas veidu, lai runātu būtībā par ļoti sarežģītām lietām, ļoti pārskatāmi un ļoti saprotami. Un tad viena no šīs grāmatas sadaļām veltīta tieši intervālu sistēmā. No tieši par kuriem <laughs> ir interesanti dzirdēt šodien. Un, eh, lai tas būtu labi redzams, atcerieties, es šodien jau pateicu, ka vēl 19. gadsimta atklājas, ka uh, precizi piefiksēt dažāda, dažādu izmēru intervālus, izmantojot Eiropā pārsvarā izmantotu pieclīņu notāciju sistēmu būtībā nav iespējams. Un eh, viņš to lieliski saprotot, ko viņš šeit izmanto. Paskatīties, tas izskatās pēc tādas atkal tīras matemātikas, un tādas diagrammas. Te ir tāds tā kā milimetra papīrs. Ļoti vienkārši sistēma, tur var saprast, nu pa vienos Ja? Eh, vertikāli te ir tā kā frekvenci paliek nu, lielāks un lielāks. Un tad šeit viņš izvieto, redziet, īpaši svarīgi, eh, svarīgs pakāps. Te ir tādi tā kā tukši apliši, netik svarīgs pakāps, pilnīgi melni nograsot. Un te ot, veidojas tāds tā kā ķēdīts, un tas ir ļoti pārskatāmi. Mēs varam redzēt ar acīm, cik lieli ir tie attālumi starp tiem toniem. Ja no nu es šeit atveru uh, diagrammu, kura salīdzinoši parāda Indonēzijā galvenus tas divas toņu kārtas, slendra un pelā. Viena ir 5 toņi, otra ir 7 toņi. Es, protams, tagad ne, necietojos uzreiz to redzēt un saprast, vienkārši, lai saprast, izvērst, kā var to visu pasniegt. Un es te atvēršu no citām kultūram, un to es tad arī likšu diskus, lai to dzirdētu, kā tas izklausās. Piemēram, to, ko mēs jums pirms pārtraukuma nedaudz stāstīju par to, ka rindē, kā dažādam rādam ir tā, ka, ja uz augšu iet melodija, ir viens toņu daudzums, ar saviem intervāliem uz leju, cits. Un šeit jau ir pārskatām var redzēt. Redzēt, te ir bultiņas uz augšu un uz leju. Un te ir dažādi to, <clears throat> to punktu daudzumi. Nu, ļoti paskatām, vai ne? Mm, mm. Un arī mēs varam pat ar acim redzēt, ka nos skars, ka šeit ir citi <clears throat> intervali lielumi. Vai <clears throat> šeit, lūk, te ir klasisks persiešu vai irāns mūzikas Deviņi dast gahe, kas nu viņam ir sava terminoloģija, ir to, ko arabi dēvē par makāmiem, un persiešu klasiskā mūzika dēvē par dastgahēm. Un šeit ir tie deviņi no svarīgākiem dastgahēm, un katram dastgaham ir sava skala, savi attalumi starp intervāliem. Un lūk, ot šeit jūs varat to... <laughs> Atveru, tas vairs nav būtiski, jā. Mm -hmm. Redziet, kādreiz tas ir daudz vienkāršāk, vienkārši paskatieties kādu attēlu, un to jau saprat uzreiz, bez tā, lai tur, nezinu, 15 minūtes eh, ilgi mēģināt kaut ko stāstīt, un šādi nav saprotāmi. Lūk, vienkārši, lai jūs zinātu, jā, nu šodien daudz no tā var arī atrast internetu kaut, cik es zinu, šī grāmata joprojām internetu nav, droši vien tur stingri tie uzraugi, autora tiesību uzraugi, viņi to neļauj darīt. Bet, nu, kā es jau teicu, grāmata pieejama e, eh, biblioteka vienkārši gribēju to parādīt, jo tur arī cits sadaļas par citām lietām, nu, piemēram, par mūzikas instrumentu tipiem, par to, kā tiek veidot skanējums, izmantojot dažādas instrumentus, un, ziniet, man vienmēr ir vienkārši saisme, kad es to visu redzu, ka tā ir bezgalīga, tā teikt, cilvēka, rada, nu, bezgalīgs uh, eh, radošs spēks, tā ir teikt, bezgalīgs iespējas un izpausmēs, kad izdomāt tik daudz variantu, ka, piemēram, kā skaņot bungas, Vai, piemēram, kā būvēt tur lauds, cik dažādas formas mēs būtu e, rezonātori, vai, piemēram, cik dažādi ir, ir e, locini un tā tālāk. Bet tas ir jau šīs grāmatas citas nodaļas. Tā ir nodaļa par to, kā cilvēki muzicē kopā, piemēram, un vēl daudz kas cits. Bet tas bija viens, ko es vienkārši gribēju parādīt. Un tagad jau, lai nedaudz, nedaudz jau sāk skanēt mūzika, kur es pieminēju, Un te es speciāli tā atlasīju tos diskus, lai jūs dzirdētu, un tas ir ļoti labi pēc atdzirdams, tad spēlējot tos instrumentus, ka mūzika apzināti orientējas uz ļoti dažādu lielumu intervaliem. Un eh, pārsvarā es tā arī izvēlējos, lai tie intervali nu, būtu pilnīgi atšķirīgi no tā, pie kā mums ir pierasts. Arī mums vienalga vai no nu popmūziku, vai no nu 90. gadsimta klasisko mūziku. Un nu, tad lūk, pirmais piemērs būs no Irānas. Tā. Visi klausa dzirdēt, ko mēs... Kaut kas neieta kaut? Nu, man te jau atvērts disks, es gribēju, tas otrais treks jau sāks skanēt. Īšīgi vajadzētu redzēt, nevis labi klausās. Nezinu, viņš redz, viņš stāv ir, kad, ne? Jā, čiet. A kāpēc tad nav? Jūs pastiprinātāji, protams, Ieslēgts? Kā jā, tā ir nopadu. Ā, viņš arī tā aizmirst. Viņš arī aizmirst. Aizmirst, jā, atvainojiet. Nu, tad ir būs. Tad to otru teikumu saku, ne? sasniegts viss, un, un pēc tam, pirms tam mēs tā kā pārbaudījām, ka viss bija kārtībā. Jā, jā. Nu, nu. Viss ar šito. Jā, nu, ļoti labi skan, ne? Jā, labi. Nu. Ā, viņš ir to kādiem. Ā, varbūt viņš pārsteidzas šeit? Jā. Tas inputs jau pārsvarīgi. Jā, nu tagad es ceru, ka es nonāšu līdz CD. Nu, nē? O, ir. Nu, tagad tas jau vajadzētu. Jā, jā, labi. de rubiole, gan Irāna, gan Azerbaidžāna dēvē par kemančē. Bet tas priekšstats, ka viņi lieto ceturdaļu toņus vienkārši. Nu, it kā ceturdaļu toni, bet būtībā tas nav precizi, tā kā pusīt no mūsu pustoņa. Ja? Tur ir nu, cits attiecības. Es jau nedaudz stāstīju, ka viņam ir gan tas šaurais pustonis. Ja, es dzirdēju, jā, jā. vienkārši domāju, nu tā parasti saka, bet tas nav gluži precīzi tomēr. Bet kaut, kaut kādā mērā tomēr tā drīz. Nu, jā, mēs varam pateikt, ka it kā tas velk uz to pusi, bet nu būtībā tie, tie ir tomēr cits skaitļi. Man jādas, mums ir pieši, mēs izmantojam tas, no nu, jums ir 12 notas tajā oktāvā, mēs par izmantojam septiņas. Jā, bet mēs, mēs izvietojam Viena monēta nu ir pareizi. Nu, tad viņiem, pieņemsim, ir 17 vai cik tur ir. Cik viņiem ir 17? Cik viņi izmanto reāli tam 17? Atkal labs jautājums. Nu, konkrēti tas ir atkarīgs no tā, kura izvēlēt no daudzām esošām toņkartēm. Jo viņiem ir toņkarts, kur ir arī septiņi, ir toņkarts, kur ir deviņi, ir toņkarts, kur mazliet pat pieci. Jā. Un tur atkal viņam ļoti daudz iespējas, kuru no principāli, ja teoretiski iespēju punktiem tā kā izvēlēties, lai veidot šo konkrētu toņkārtu. Nu, pie, pilnīgi, jā, tā ir korejas jautājums. Tagad es gribu jums uzlikt piemēru no ārābu klasiskas mūzikas, kurai pamata ir eh, sistēma, intervāla sistēma, un ļoti to no tradiciskā arī tā, kurai ir Irāna, bet Tomēr šeit arī nu pastāv atšķirības. Un tūlīņ, jūs dzirdēsiet, jā, es ceru, ka viņš pats nolasīs, ka viņš ilgi lasa disku, lai redzētu tos trekus. Tie būs cīņi. Viņš sāk spēlēt pirmo treku, es parādīšu trešo. Lūk. šeit disks atkārto kādreiz tā bija vēl izdota vinila plāta sēna atpakaļ, gandrīz pirms 50 gadiem. Un toreiz, nu tagad tas bija domāts plašākai publikai, lai cilvēki saprast, ka te ir cita lieluma intervāli, <clears throat> izmantoju pat tieši šo pieeju, ko es pieminēju ceturtdaļu, to jūs varat paskatīties. Šeit ir tā kā burtu apzīmējuma sistēma, priekš konkrēti un ne tikai bemoli bekari, bet tā kā ceturtdaļa bemols un ceturtdaļa dievs. Redziet šī te atzīmē. Bet nu viņi ir ļoti aktuāli. Vienkārši, ka cilvēkiem jāsaka, īstenās jautājums, kāds ir sievas puses, kurai jāsaka, šeit tikai vajadzētu jau ļoti uzmanīgi ieklausīties lai sadzirdētu. Tad tur, oh, izvēl tas nav mūsu tā kā pierastajā vieta vai toņa, bet viņš ir tā kā pabīdīti. dēļ viņi par iemīļotāk orķestru un ansambļu tīpli kļūši tādi sastāvi, kur galvena loma pieder metalofonu tipa instrumentiem, gan gongiem, gongu komplektiem, metalofoniem, kuri nu, tā kā izmanto plāksnes līdzīgs uh, e, ksilofoniem, bet plāksnes izgatavos nevis no koka, bet no metāla. Un uh, Indonēzijas mūzikas tradīcijas, kuras jau sapņos senē pagātnē, tur gadsimtiem ilgi tas viss bija izkopts, attīstījies. Un eh, šī gamelāna orķestri mūsdienu Indonēzijā ļoti izplatīti, tas ir zināmā mērā prestīža jautājums. Pirmkārt, ja tā ir tā aristokrāta ģimene, ja viņam saglabājas mūžniecība vēl no seniem laikiem, eh, aristokrāts tas ir absolūti nepieciešams Savādāk būtu kauns, ja mājās nav vesels instrumentu komplekts. Un ja visi pieaugušie vīrieši neprot spēlēt kādu no tiem daudziem instrumentiem, un viņi saka, jau puikas apmācīt no agrīnas bērnības spēlēt. Sievietes nespēlē tikai vīrieši. Tāda diskriminācija. Lūk, tas pats ne tikai uz aristokrātiem attiecas, arī turīgas ģimenes, tirgoņi, piemēram, vai augsta ranga ierēģi. Un tas ir līdz mūsu dienām. Ehm, jūs varbūt kādreiz trapēri, kad bija liela svinības doma laukumā, svine Rīgas dibināšanas gada dienu, tas jau bija pasēni, tur bija skatuve domas, doma laukuma, un visu dienu tur mainījās visdažādākie sastāvi, un bija trīs eksotiskie sastāvi. Gan tur bija dervīši no Turcijas, Gan tur bija tur citi, bet galvenais tur bija arī gamelāns. Indonēzieši neliela sastāvā gamelāns, no kurienes no Stokholmas, jo nu, Latvijā pārāk maza, lai šeit būtu mums Indonēzijas vēstniecība. Un tad viņi arī nu, pārstāv tā teikt, nu, laik pa laikam brauc uz Rīgu. Un izrādās tas gamelāns privāti īpašums e, sūtniem, un gamelāna sastāvā pārsvarā ir vēstniecības darbinieki. Varat iedomāties, tik tas viņam ir izplatīts. Ar visu to modernizāciju, eh, viņi tur lielas pilsētas dabiski brauc ar auto un tā tālāk, eh, lido lidmašīnām, bet gamelāne eksistē joprojām. Un tad gamelāne šodien jau tas ir ļoti pamatīgi pētīts, gan amerikāņi, gan eiropieši pastāv vesela virkne grāmatu, un izrādās, ka mm, līdz 19. gadsimta beigām, pirms sākas tā modernizācija, viņam eksistē vairāk nekā 30 dažādi gamelāna orķestru tipi. Gan tempļa gamelāni, eh, gan arī saistīti ar templiem, bet kuru galvenais uzdevums ir nodrošināt muzikālo pavadījumu teatrālām izrādēm. Tur milzīgi liela teatrāla tradīcija, daudzveidība ir marionēšu teātrī. Uh, ir plakana lēļu teatri, ir dzīvo aktieru teatri, bet visos gadījumos muzikāla pavadījumu nodrošina tie gamelāni. Un eh, lūgu saturs nāk no hinduisma, Kaut Indonēzija jau sē, visi ir musulmaņi, bet priekš viņiem tā ir augsta māksla un visi ar pilnu aizrautību skatās, izrāda, zina, izžēta, zina, kas tur darbojas, dievi vai varoni vai kaut kādi tur eh, eh, mitoloģiskie tur personāži. Uh, Un lūk, tad gabalāniem tur sava funkcija. Indonēzija līdz 200 gadsimta otrais puses, pat uh, līdz 60 gadiem, saglabājas monarhijas fenomens, nu, to, ko Eiropieši sauc par karaļiem, prinčiem un tā tālāk. Viņi tagad arī ir, bet viņi vairs nav tā eh, liela vāra, kas agrāk. Bet lūk, tā kā Indonēzija ir liela, tur tūkstošiem daudz salas, liela gada neapdzīvota, bet tur, kur apdzīvot, tur šausmīgi daudz cilvēku. Un tad, lūk, eksistē un joprojām eksistē īpaši aristokrātu galma gamelā, ne? pie tam dažādiem orķestra sastāviem dažādas funkcijas. Viena orķestra viņa bija funkcija gandrīz tā kā torņu pulkstenim, noteiktai dienu nakti eh, momenta jāspēlē noteikti gabalu. Un visu to dzirdot, jo redziet metāla instrumentu skaļi, skan, nu, nu, nu var dzirdēt no lielā tuvuma, uh, Tas ir tas pats, kā mums tur zvani, eh, jāsita vai tur izspēlē kaut kādu melodiju zvani. Viņam tas ir, lai visi zinātu par laika plūsmu. Citi gamelāni, kuri jau pilnīgi cita funkcija, nodrošina tā kā svinīgu gaisotnē, kad notiek pieņemšanas, piemēram, pie tā augsta ranga prinča. Es jums tagad uzlikšu, ja tad lūk, vēl kas ir īpaši svarīgi, tā ka Indonēzija dzīvo dažādas tautas ar dažādām valodām. Un katrai tautai savu nacionālu kultūru, nacionālas tradīcijas. Un tas izpaužas ne tikai literatūra, ne tikai dzēja, bet arī mūzika. Un tāpēc izrādās, ir ļoti dziļas atšķirības starp, piemēram, Balijas salas gamelānu mūziku un gamelānu, tas ir tāds orķestra tipa nosaukums, un Jāvas salas gamelānu mūziku. Es jau tagad uzliekšu divus ierastu fragmentus. Viens nāk no Balijas salas Eh, pie tām balīm. Tā ir vispār unikāla vieta, pēc izmēras neliela sala, ļoti daudz iedzīvotāju. Un jau sen, jau 250. gados, parādās tāds īpašs apzīmējums, eh, zinātniska vietā, literatūra gan Amerikā, gan Rietumē, Eiropā, ka Balija ir paradīze zinātniekiem. Jo var braukt gan arheologi, gan mitoloģijas pētnieki, gan etnogrāfi. Tur ir tik daudz, kas unikāls, kas pastāv tikai tur un saglabājas neskartā veidā. Vēl viens iemesls, nu, kāpēc tur etnogrāfija lodi brauc, ka tur pieņems, ka katrs cilvēks prot muzicēt. Nevis tā kā nu, nu, Latvijā arī gandrīz visi dzied kori, bet nu, tur prot arī pat spēlēt mm, instrumentus. Un, un, Viņi arī uzskata, piemēram, audzināšana, audzināšana tā ir ļoti svarīga sastāvdaļa, jo spēlot liela sastāva orķestri, e, tas pusaudzis vai bērniņš, viņš jau mācās no paša sākuma retināties ar to, ka pastāv citi cilvēki. Un ka viņi kaut ko dara, un tev vajadzētu iekļauties, nevis izsisties no visā tā, bet būt kopā. Nu, lūk, bet runāt par balīti, tur atkal ir īpaši vēl viena ir puse, gan runājot par uh, e, dēju izrādēm, gan par rituāliem. Eh, Viņam jau kopš gadsimta ir īpaši izkopts, ka ne tikai daži galvenie, gan visi dalībnieki, viņi, kad nu, notiek vispārējais, visi noslēdē tā kā transa stāvoklī. Un ar laiku jau tā kā pusmiega, pustrans ir viss publika, <laughs> visi klausītāji arī. Un daži uzskata, ka pati muzika tas ir tā kā iebūvēts. Tas, protams, būs ieraksts, bet nu var iztenoties tā, kā tās eh, reāli skan. Un eh, nav laika stāstīt, varbūt, ja kādreiz vēlēs atnākšu, pastāstīšu par gamelām, var stāstīt stundam ilgi, kā viņi, piemēram, izgatavo metālu, no kura jau taistos gongus. Tas ir īpašs process, kas turpinās kas 4-5 diennaktis. Nepārtraukti tur notiek tā kā burvestība, lūkšanas un tā tālāk. Viņi uzskata, tas viss ietekmē topoša ne tikai metāla, bet jau viņa skanējuma kvalitāte. Un, lai tur būtu tie īpaši spēki. Nu, paklausīties nedaudz. Tad pirmais piemērs būs tieši no balēm gamelā. Un tad es atgādināšu, ka šeit ir tas pilnīgi tā kā traks toņkārts. Thank you. tiem parādās pabeigts kompozīcijas, kaut tas, ko jūs dzirdat, izklausās pilnīgi savādāk nekā Eiropas izcelsmes mūzikā. Un te ir nu, arī nevar žaubīties, ka te ir pilnīgi cita tā kā uzbūves logika, bet šeit ir savi likumi, pēc kuriem tas viss tiek darīts. Un tad nevis katru reizi improvizācija un spēlē, ko gribi, te ir piefiksēts, tur viņu pašiem ir sava super sarežģīta notācijas sistēma, Un, uh, tas nu, ir nu, būtībā kompozīcijas, un bieži pat ir zināmi komponistu uzvārdi. Uh, bet tagad būs uh, cits piemērs no citas salas. Tā bija Balijas sala, un tagad jūs dzirdēsiet no Jāvas salas. Un, uh, tas bija ierakstīts vēl toreiz, 60 gadu beigas, kad tie aristokrāti varēja dzīvot īpaši grēzni. Tas nevis tā kā muzēja savāc muziķis, kuri kādreiz uh, Eh, jaunības spēlē piedātā primča, bet to, ko jūs dzirdēsiet, tas ir ierakstīt pat reālē ceremonijas laika. Te notiek pieņemšana, tur sanāca, tur sūti un tā tālāk, un šī muzika jāskatā jau brīdi, kad parādās brīdi. sīkāk, bet šodien es gribu paspēt kaut par vienu, bet absolūti unikālu personību un par to, ko viņš bija izgudrojis, kādu mūziku ir radījis. Dažiem šis cilvēks, cilvēks vārds ir zināms, bet citiem varbūt tas būs liels pārsteigums. Tad lūk, mm, tūlīt es sameklēšu, es jau atveru failu. Tas ir amerikāņu komponists, mūzikas domātājs, pat var pateikt, filozofs, vārda Harijs Pārč. Varbūt kāds apmeklē jau pasēm pirms gadiem desmit vienu no festivāla skaņu mēžas pasakumiem. Jūs zināt, ja, ka mums Latvijā regulāri vienreiz gada notiek lielisks tā kā eksperimentāls un jauns notarīts mūzikas festivāls skaņu mežs. Pēdējos gados eh, festivāla visu koncertu bija mūzikas nama dailē. Šogad jau ir izsludināts, būs pilnīgi jaunā vieta Hanzas Peronā, oktobrī. Bet kādreiz viņi mainīja savas vietas, un um, bija divi vai pat trīs gadi pēc kārtas, kad bija divi tādi vieta pārdaugavā ar nosaukumu Grīvas mebeles. Vai kas tur ir bijis? Mm. Tur būtībā bija tā kā liels veikals, mēbeles veikals, un uh, tai firmai piederēja blakus esošs tukšs telps, gan tur toreiz te bija pamesta fabrika, gan tur visā tur noliktā uz šķuni. Un uh, vismaz trīs gadu pēc kārtas skaļu mēs bija tā, tur, un tad vienu no tām reizēm, Vaigi Malači, viņi izmantoja vienu mm, uh, telpu, lai tur radītu filmas par mūziku. Un eh, toreiz es dabūju pirmo reizi redzēt garu, 50, kāds 5 minūtes garu filmu par šo eh, ģeniālu amerikāni. Tad viņu sauc Harijs Pārč, pēc tam es parādīšu, kā tas rakstas, nu arī parādīšu gramatīnu no diska. Pirmkārt izlas vārdus par viņu ļoti neparastu dzīvi. Viņš piedzimta 1901. gada štatos, nu tā kā uh, neteiksim, īpaši bagātā, bet no nu, normālai ģimene, ģimene, kura varēja viņam arī nodrošināt materiālus iespējas mācīties universitātes. Un tad viņš, būdams ļoti gudrs, ļoti motivēts, viņš jau būdams students, viņš gan nodarbojas ar mūziku, gan viņš arī eh, izvēlējas sengrieķu filozofiju, sengrieķu valodu, sengrieķu literatūru, un tad viņu pilnīgi pārsteidza kāds fakts. Uh, kad atklājas, ka mēs taču zinām, ja, ka vispār daudz no tā, kas bija izveidots vai radīts senē Grieķijā, veido tā kā fundamentus, kur izauga viss Eiropas civilizācija, Eiropas kultūra. Un eh, tas arī attiecas uz eh, dramaturģiju. Nu, jebkurš izglītots cilvēks zina, ka lūk, Grieķijā bija ģeniāls tragēdijas, Eiripīda, Sofokla tragēdijas, Un saglabājas ļoti daudz līdzības no tiem seniem laikiem par to, kas tur bija sadarbojušies spēks, kā tas reāls izrādes iedarbojas uz cilvēkiem. Jo arī Aristoteles radīja savu katras teoriju tieši balstoties uz visu, kas notiek traģēdijas izrādes laikā. Un eh, kas arī ir absolūti skaisti, tad saglabājas ļoti daudz tā laika cilvēku novērojumu pieraksti, kā tas notiek tā izrādē kas tur darbojas. Un eh, nav nemazāk šaubu, ka tas teātris izrādes bija muzikāla teātris izrādes. Gan tur bija neliels nosacītais koris, kas pārsvarā viņa skandēja, nevis dziedāja, bet šā vai tā, tur intonēja. Bet arī vajadzēja daļai no aktieriem, lai palaikam dziedāt, gan arī zināmi kādi instrumenti bija spēlēti. Bet tur ir liela problēma. Ne visas tradīcijas, tradīcijas teksti, bet liela daļa saglabājas. Bet nekas nesaglabājas no mūzikas, kurā skanēja tradīcijas izrādes laika. Un vispār no sengrieķu mūzikas būtībā nekas nav. Protams, Pāršņē bija pirmais cilvēks, kuru tas viss saka, ne tik interesēt, bet viņš bija tā kā satriekts. Kādreiz 16. gadsimta nogalē, 17. gadsimta sākumā Vesela virkne fenomenāli talantīgu un gudru izglītotu cilvēku, kuri dzīvoja Florencē. Viņi nolēmot, ka vajadzētu atdzīvināt centrīt traģēdiju, rezultāti radījuši operu. Tā bija izgudrota opera. Un nu, tas ir atkal pilnīgi cits stāsts. Bet paši zinot arī par šito, tā kā neveiksmi, nu, kā kuram citam veiksmi, kolosāli Jānis Žalms bija radīts, bet atdzīvināt centrīt mūziku, protams, neizdevās. Viņš nolēma jau dzīvojot 20. gadsimtē, ka viņš jau tik daudz saprot un tik daudz zina, pateicoties pētniekiem un tā tālāk, ka viņš jau nedarīs tās pašas stulbas kļūdas, kas bija šiem ģeniāliem florentiešiem. Un ka viņš tomēr nolēma, ka vajadzētu darīt visu, lai tomēr dabūtu dzirdēt, kā reāli izklausās tā sengrieķu mūzika. Bet, lai tas viss tiešām būtu ļoti pamatoti, viņš Un nolēma, ka jāsaka ar ko? Ar, tā kā ar būvu materiālu, ar intervāliem, ar toņkartēm. Viņš iedziļinājās un, paldies Dievam, saglabājis ļoti daudz cengrieti laika rakstīt traktāti. Tā ir teikt, teoretiski matemātiskie traktāti par intervāliem. Un jo vairāk viņš iedziļinājās, jo, jo labāk viņš saprot, cik te ir daudz netrisināmas problēmas. Jo to, ko es jau pirmie teicu, atcerieties, ļoti daudz dažādu izmēru intervāli, no kuriem var veidot ļoti daudz dažādas tēdītes. Un starp citu, no sengrieķu laikiem saglabāja šodien jau ir, ja es nemaldos, 43 eh, fragmenti ar tā kā melodijas pierakstiem ar burtu notāciju. Bet kāpēc tas neko nevar dot? Tāpēc, kā ar burtiem, viņi apzīmē tikai pakāpes. No tā kā mums Eiropas mūzika tonika, dominanta, tur trešā pakāpe, ceturtā pakāpe. Bet ar šo notāciju nekas nav pateikts, kāda ir intervāli starp tām pakāpēm. Un, kā jūs saprotat, šeit katrā gadījumā pastāv desmit, vairāk nekā desmit iespējas. Un, ja ir gara melodija, nu, piemēram, kaut no nu, 25 toni, tur jau matemātiski var aprēķināt, cik daudz tur varētu būt, varētu kādi intervāli ir starp tām pakāpēm. Un tā trapīt uz dūlu nu, nu, nav nekāds izredzes no nu, tā varbūtība būs viena uz tur, 350 tūkstošiem. Ka jūs, jūs radīt konkrētu melodiju, būs tieši tāda, ko viņi tur toreiz dziedāja vai spēlēja. Saprotiet, ja? Starp citu, tāpēc nekad neticiet, ja jūs redzat internetā, ka tur paziņos, nu beidzot varam dzirdēt, kā izklausās sengrieķu mūzika. Nevaram dzirdēt. Tas ir kāda cilvēka tā kā, ekst, nu, tā kā pieņēmums, kā varētu būt tā. Godīgi būtu pateikt, nu varbūt tā skanēja. Saprotiet, ja? Tad ko tad sāk darīt paši? Kaut viņu vajadzēja no paša sākuma domāt par to, ka, nu, principā nav iespējams. Viņš nolēma iet pilnīgi citu ceļu. Pirmkārt, viņš nolēma, ka vajadzēja pamēģināt, kā reāli izklausās ne tikai toņkārts, bet jau melodijas, kas balsts uz tām toņkārtām, kas reāli bija aprītē sengrieķu laika. Bet atkal, tā kā ļoti daudz varianti, viņa katra izvēle bija pilnīgi subjektīva. Piemēram, viņš sāk rakstīt mūziku ne tikai tad radīt skotaņu, kā kāds reāli viņš pats rakstīja mūziku, jo no, no grieķiem taču nekas nav saglabājis. Piemēram, viņš iz, uzrakstīja vesmu virti skandarvu, kur pamatā ir tāda toņa karta, kur ir vienas oktavas ietvaros 26 toņi. Mums 12, viņam 26. Tad vēl vēlāk viņš īpaši aizvērs ar citu variantu, kur jau 43 toni oktavas ietvaros. Ok, un tad viņš to raksta. Kā to atskaņot? Jo, lūk, pastāv dažādi mūzikas instrumentu tipi, runājot tieši par konstrukciju, par uzbūvēju. Piemēram, ja ir tā kā sintetizators vai nu, ir šodien tāds sintetizators, kur mēs varam pagrozīt un, un mainīt toņu augstumu. Bet primitīvie to neļauj darīt. Tāpat kā ar vecmodīgiem pianiniem. Vat ir uzskaņots un, un, un viss. Bet ir arī pilnīgi citi tipi instrumenti, tā kā viole vai čels, kur pietiek kaut nedaudz pabidīt pirkstu un jau būs vai matinīt augstāk vai matinīt zemāk. Pats Pārš eh, ļoti labi spēlē altu, altu violu, un tāpēc viņš arī varēja rakstīt kaut kāds galvas altam, kur viņš varēja, viņš tā trenēs visu tas mikrotoņus perfekti atskaļot. Bet viņš pirmkārt orientēs uz tiem instrumentiem, kuri reāli eksistē sengrieķu laikā. Tur bija gan stīgu stringšanām instrumenti, tad līja, kitāra un tā tālāk. Bija arī citi instrumenti, un tur jau tomēr vajadzētu jau noteiktu augstumu panākt. Un viņš sāk pirmkārt izgudrot un izgatavot savus instrumentus, daļu no kuriem atdarinājis sengrītu instrumentus, bet tā, viņš jau aizrāvis tā ar eksperimentēšanu ar tiem uh, dažādiem intervāliem, ka viņš jau sāk būvēt tādas instrumentus, kur ļaut arī atskatot viņu sacerēt mūziku, kura izmanto visdažādākas tas toņkārts ar dažādiem intervāliem. Ir vairāk nekā duts viņu izgudrotu instrumentu. To es jums parādīšu daļu, bet nu, principā ļoti vienkārši, ja jums būs interese, pietiek Wikipēdijas angļu variantā atvert rakstu Harry Potter, un tu pašas beigas ir linki uz eh, īpašām vietām internetā, kur ārkārtīgi daudz gan ilustrācijas, gan bildes, gan video var arī to visu dzirdēt. Tad laika atpakaļ pat bija, šodien es paskatījos vairs nav, kādi tur pārču fani jau ilgi pēc viņa nāves izveidoja paši Viņa iniciatīva divas portālus, kur izveido ļoti daudz ierakstus ar pāršu instrumentiem. Viņš ir nu absolūtais unikums, fenomens. Ja tam cilvēks ar tādu ļoti smagu raksturu, viņš bija pēc būtības tāds klaidonis. Viņš starp citu, kad kļūt tomēr tāds slavens, viņš eh, stāstīja ar lielu lepnumu, ka viņš izgudroja vispār īpašu eh, veidu, kā var ceļot un pārvietoties autostopu. Tas vēl, vēl bija 30. gados štatos, no tev jau kungam jau pāri pa 30 gadiem. Viņš topa uh, auto un brauka <laughs> tur pa lieliem plašumiem. Viņam ir starp citu arī ārkārtīgi skaistas dziesmas, tā kā no nu, tāda klaidoņa, kur, kurš pārvietojas ar autostopu dziesmas. Viņam nevis ir veltīts senie grieķi, kaut lielākā daļa senie grieķi. Nu, lūk, bet tur viņš arī izmanto tas traks toņkārts. Uh, un vēl viena piemēra epizode, kad tomēr par viņu jau saka, jau zinat, viņi saka aicināt, lai viņš strādātu Kad augstskolē amerikāņi baigi malači, viņi sen izgudroja tādu sistēmu, ko viņi sauc par in residence. Poet in residence vai eh, artist in residence vai composer in residence, ko tas nozīmē? Aicina radošu cilvēku, piedāvā tādu iespēju parakstīt līgumu, ka gadu viņš dzīvos noteiktā universitātes pilsētā, kampusā, Viņam maksās nu, tādu nekādu īpaši lielu algu, bet ļoti bieži pat nekas konkrēti nav prasīts. Jo aprēķins ļoti pareizi. Radošais cilvēks nevar vienkārši sēdēt, neko nedarīt. Ko viņš tikai nedarītu, tas ir kā katalizators jauniešiem. Vai viņš lekcijas lasītu, vai viņš tur kaut kādu koncertu taisīs, vai nu izrādē, ko arī pašs taisīja. Tomēr viņš bija apsēsts ar ideju rekonstruēt sengrieķu tradīcijas izrādē. Mm būtībā viņš izgudroja to, ko vēlāk citi izgudroja, nosaucot par happeningiem. Jo tur spontāna darbība brīžiem, ja tikai nu, sižets zināms, bet kā un ko darīt, iepriekš nav sarunāts. Un tad, lūk, viena no tām reizēm, kad viņš atrodas vienā tad, no tām universitātēm, un viņam arī bija, kāpēc tas bija svarīgi, viņam piedāvāja pēc viņa skicēm izgatavot veselu virkni viņa sarežģītu instrumentu. Nu, viņš tur atrodas, darbojas, Bet Klaidens pēc būtības pēc kāda laika viņi jau kļuva garlaicīgi. Un tad viņš pēkšņi paziņoja, viņš bija, viņam bija tāds liels tā kā furgons, ar kur viņš pat braukāja bija stūris. Viņš paziņoja, es braukšu prom, bet vēl nebeidzas tas termiņš. Nu, tad viņi teica, nu, ziniet, problēmas, jo nu, pēc līguma jums vajadzēja vēl palikt, tad jau jūs laužat līgumu un nu, it kā visi tie instrumenti izgatavot paliek un ir tāds īpašuma. Eh? viņš kļuva bēdīgs un tad nu, atrada kompromisu par simbolisku naudu. Par vienu dolāru viņš izpirka savus <laughs> instrumentus, ielika visus instrumentus savā furgonā un aizbrauca prom. Nu, te es varu daudz ko stāstīt. Nu, unikāls cilvēks, absolūti. Pēc tam tāds domātājs, ka uh, e, uzraksts ir 49. gadā izdeva pirmo izdevumu veselu traktātu ar nosaukumu The Genesis of Music, tā kā mūzikas izcelsmē. Uh, e, un pēc tam turpināja viņu papildināt. Viņš nomira 74. gadā, pagūda redzēt, daži mēneši pēc, pirms viņa nāves parādījās daudz, daudz biezākais šīs grāmatas variants. Man mājas ir, es kad biju štatus nopirku, kaut neizlasīju godīgi pateikšu. Ļoti gara grāmata un ļoti sarežģītā. Bet redziet, tur gan filozofēšana, gan tur arī ļoti būtiska daļa atkal kalkulācijas aprēķini, visi te instrumenti. Nu, lūk, es domāju, jūs ieinteresē, ir eh, tad likt viņu mūziku, jo šeit ārkārtīgi interesants lietas. Viņš pirmkārt, mm, uh, viņam ir uh, eh, veselu rīkni tādu skandarbu, kur, kurus viņš speciāli rakstē, tā kā gandrīz tā kā vingrinājumu, lai izmēģinātu dažādu tipa intervālu sistēmas, kur ir, uh, kur ir uh, dažādas intervālu, dažādu izmēra intervālu ķēdītes, un es jums tagad uzlikšu. Uh, viņam ir tāds cikls, Raven Čāžins, 11 ielāšanas, 49-50 gads. Starp citu, tā laikā Amerika rakstīja pilnīgi citu mūziku, viņš atkal un deka baltu vārdu pilnīgi iet savu ceļu. Uh, un te ir ļoti īsti skaņdarbi, kur viņam katru reizi īpaši svarīgi, uh, pārbaudīt, kā tas izklausās. Tas toņkārts ar pilnīgi no citiem intervālu lielumiem. Nu, lūk, varēsim paklausīties. Un pēc tam es parādīšu tikai daļu no liela uh, darba, kas būtībā domāts muzikālu teatrim. Tā, nu tad sāksim. Viņš pats arī pieteicis, jūs dzirdēsiet viņu balsu. Ā, atkal aizmiga. Dzinda, kā, kā viņa atzīmē? Jūs, jūs tur kūdus. Ā, šito. Tas vienkārši. Tas, tas ir, ir, tas pazaudēja to. Ā, tas pazaudēja, vai? Jā, nu, tad es jāatrod CD vai būtu. Un tad es no jauna. Vēl bišķi. Tā, ā, ir. Nu brīdis. Nu tāda pasākuma to pašu. studied in an ancient Phrygian scale. This instrument corresponds dziesmu. Te gan viņa paša teksts, viņš pats arī to drīzāk nevis dzied, bet tā kā deklamē. Bet tur būs ārkārtīgi interesanti instrumentāli paņemieni, kur tad īpaši izgudrot instrumentu konstrukciju ļauj paņemt tonu un pēc tam, lai tas tonis tā kā ar glisanda iet uz augšu vai uz lēju, un pilnīgi tā trakie paņemieni, kas no Eiropas mūzikas tradīcija nekad nav bijusi. Aini bija tāda izcila, viņš iedomājas, ka tā varēja būt senē grīt, ja? little photos. percussion dances, center play music for dance theater. Tad tas ir tad dēļas, kas ir domāta plektra, tas ir tādiem trinkšaniem instrumentiem, kurus jāspēlē ar plektru, jāsit stikas, percussion tas ir sitiem instrumentiem. Bet te ir nosaukuma otrā pusīte, center play music, tas ir kas ir center play. Leita ir nu, spēlēta teātrāla spēle, kur darbojas satīri. Jo, kā mēs zinām no atbilstošas sengrieķu tradīcijai, tradīcijas pamatā ir mitoloģisku būtni satīru dēļas. Satīri bija nu, tādi tā, hibrīdi, pusi cilvēki, pusi āzis. Un tad viņa dejošana lika pamats tradīcijai. Tad satīri play music, tas ir tāds lūk, tā ir mūzika domāta tāda tipa izrādē for dance theatre, un tas ir domāts deju teātrim. Tā arī pārčiem bija paredzēts, ka darbības laika tur nekādu vārdu netiek izrunāta, tikai cilvēki tikai kustās, tikai deju. Tas bija pabeigts 52. gadā. Un es jums parādīšu tikai vienu numuru sakumiņu, kur atkal ļoti precizi noformulēts nosaukums. Tad divi varoni, eh, varbūt jums ir labi zinām personāži, Kastor un Paluks, Tie ir eh, varoņi no mm, Iliādas, un nu, tā trojas karš un tā tālāk. Un tad eh, šī eh, numura apašvirsraksts tāds Dance for the Twin Rhythms of Gemini. Tad dēja dvīņu tūltritnēm. Un te jau katram īsam nūriem atkal savu nosaukumu, tur darbojas gan ledā, gan gulbis, kas bija zevs un, un, un daudz, daudz kas cits. Un šeit visi instrumenti, kas, ko mēs dzirdēsim, tas ir visi pārči izgudrotie instrumenti. Un tie instrumenti izmanto pilnīgi cits intervāls sistēmas, nekā Eiropas mūzika pēdējo 300 gadu laiku izmantoja. Eh? Nu, paklausieties kaut nelielu fragmentiņu. Tas ir ļoti daudziem. The crane. Tas nav tas, atvainojiet, nejauši. Uh, eh, vienkārši man pašam tas kādreiz arī bija pārsteigums atklāt, ka blaks Tā kā labi, zināmai mūzikai 20 gadus mums bija rādīta pilnīgi cita mūzika, kuru nevar nosaukt ne vecmodīgu, ne avangardistisku, tas ir kaut kas, nu, pilnīgi cits, cita dimensija, tā var teikt. Nu, klausīties, tā, tas būs 12. treks. com as mãos pela tua escrever. Agora, valsts mūzikas patriārhs, redziet, viņš nomira tikai šogad jūlijā otrajā pusē, Ben Johnson viņu sauc. Amerika, nu, Šauris Abrams ļoti slavēts cilvēks, kurš konsekventi gadu desmitiem rakstīja mūziku tikai izmantojot tās īpašas intervālu sistēmas, par to, ko sauc par mikrotonālu mūziku. Man mājās ir tikai viens viņa disks, pārši ir vairāk, vai, vai Johnsonu nu pagaram tikai viens disks, bet, nu, es ceru, internetā var arī daudz ko atrast. Vienkārši, lai, lai jūs zinātu, ka mūsdienu mūzikas pasaule ir tik dažāda, tik bagāta. Tas ir daudz, daudz vairāk nekā pat klasiskas mūzikas pārstāvji var iedomāties. Un jau pavisam būtu tā bēdīgi un stulbi domāt, ka viss beidzas tikai ar popmūziku vai, piemēram, tikai ar tur kādu tur, nezinu, tur Bramsu. <laughs> daudz, daudz vairāk variantu, daudz vairāk gribēs. Paldies par izturību, paldies par uzmanību. Jā, paldies. Un tā, tā visiem, kas nesteidzās, tad šeit mums ir ciemiņš um, Armīns, kas ir priekšā. Viņš varētu parādīt mums 19 toņu ģitāru. Tā kā um, ir arī Latvijā mūzika, kas, um, kas to ieto netradicionālus intervālus. Un, un, un viņš arī pastāstīs pats par to visu. Nu, es domāju, ka teiksim, veco piecīgu koku arī varētu skaņot kaut kā stabilu. Noteikti var dažādi. Jūs šobrīd ierasts spēlēt tādu, bet tad ir līdzīgi un citādi. Tā. Var, var arī ļoti dažādi. Jūs noteikti zināt, ka jau Valdis Muki Pāvils, viņš sen jau, paldies, sāk tā tiek eksperimentēt, eksperimentēt gan ar nu, varbūt ne tik daudz ar skatiem, ar toņkārtām, bet tieši ar, ar spēles paņēmieniem un ar reālu skanējumu. Un ātrāk tur tik daudz jums iespējas, tik daudz krāsas, kas man šeit pilni došu to. Nu, noteikti. no sākuma gan gribētu izlabot to, ka es neesmu baigājis mūziķis, bet gan vairāk mūzikas entuziasts, varbūt kādreiz, bet uh, es gribēju vairāk pastāstīt par dalītiem mūzikas temperamentiem. Uh, Pirmā lieta, ko es par viņiem gribētu pateikt, ir, ka viņi ir diezgan tuvu tam pašam 12 toņu temperamentam, un viņi var dabūt ārā diezgan uh, nu, teiksim, tā, pierastu mūziku, gluži tāpat kā 12 toņu nu, pārstrāde. Jūs zināt, gan mažoru gamu bāzēta mūzika, vai ne, kas ir vairāk popmūzika un populārā mūzika, un arī gan klasiskā, varbūt kaut kāda renesanses, kas ir ļoti tāda gaiša, mažora. Tā kā, uh, Es gribētu pateikt, ka <laughs> no citiem dalītiem temperamentiem, no citiem vairāk, citiem mazāk, piemēram, no 16 toņu tās eh, harmonijas gan var mazāk dabūt pielīdzinātu, tā kā, nu, skanējumu, tā kā mažoru ziņā, eh, mazāk mažorīgi, <laughs> teiksim tā, bet, piemēram, no 19 tas ir pat ļoti tuvu, un es varētu pat teikt, ka eh, labāk, pieņemsim, es, es arī domāju, ka mhm. eh, senajā Grieķijā arī to pašu 19 eh, nošu skaņu, skaņojumu izmantoja, bet gan savādāk nekā mēs to pazīstam klasiski. Tā kā, un tā, un, eh, un, un, es gan nezinu, es varētu jums <laughs> varbūt kaut ko nodemonstrēt un tā, bet <laughs> labi. agresīvi varat arī uztaisīt uz to pašu 12 toņu. Vienīgais, kas ir varētu būt tā kā divi virzieni, kur varētu būt tās atšķirības, vai ne? Teiksim tā, kā jau zināt, ir tas piecinieku aplis, vai ne? Un 12 toņu mūzikā, piemēram, jūs izvēlaties kā, mažoru vai to pašu harmoniskā mažoru, melodiskā mažoru vai tā, nu, kādu citu. Un veidojot šo te noteikto intervālu secību, uh, un līdz ar to iegūstat to tonalitāti. Bet, piemēram, šeit ir tāda opcija, ka tas ir iespējams 19 notīm. Tas ir viens virziens. Otrs virziens ir tas, ka var mainīt šos intervālus. Pieņemsim, jo ir, ir, šeit ir vairāki mažori intervāli, šeit ir vairāk minūtes, piemēram, septiņmēlēs. Un, un, un, Noteikti arī citi. Nu, tāpēc grāmatas tur tā nomenklatūra aiziet nu, šausmīgi. Tur ir vēl tie žasti un tā tālāk. Pieņemsim, uh, Eh, ja mēs paņemam kaut kādu, nezinu, mažoru, eh, piemēram, kaut kādu septikordu vai ne, eh, ļoti pazīstams, vai ne, viņam šos intervals var mainīt, piemēram, pieciņnieku pabīdīt tālāk, vai ne, un, un piemēram, pieņemsim arī var kādu citu intervalu, vispār arī es esmu dzirdējis tādu konceptu, kā piemēram, šeit 12 toņu mūzika iedala uh, eh, submin, subminoru, un submažoru, un mažoru un minoru, bet, piemēram, nu, tas ir 19 noši. Un tas vairāk ir uh, vadīts no tā, ka uh, šie tie mažori, nu, tieši kas tīri mažori intervāli, uh, viņi, šis ir tipiskais mažori minori, kas ir pielīdzināts 19 toņu sistēmai, bet ir arī, piemēram, E, kā super mažors, teiksim, vai arī subminors. Pieņemsim, ja jūs ņemat kaut kādu gammu ārā no šitā, kura divas notas ir mainītas, tad var iegūt pilnīgi savādāk skanējumu. Un pieņemsim arī ņem, ņemsim vērā to, ka, piemēram, ir tāds, ka, ir tāds gammas kā, piemēram, pazeminātā, paaugstinātā, kur ir, pieņemsim, 12 nošu e, skaņojumā 8 nots vai 6 nots, un, un, un 19 uh, e, kas ir foršākais 19 eh, nošu sistēmā, vai ne? Tas šis nav pārskaitlis. Līdz ar to, ja tā tīri ņem, tad <laughs> nevar īsti iegūt, kā, nu, eh, nevar iegūt eh, šo te tā kā simetriskumu, teiksim tā, un līdz ar to arī var iegūt visādas interesantas skaņas, kas ir nevis tikai vienā oktavā, bet vairākās, tā kā tas arī, nu tā, <laughs> es gan nezinu. Um, es, es varbūt varu vēl <laughs> es, es ne... kaut kādu vienkāršu gāmu un otru pēc kārtas. Ah, es varu arī, nu labi, jā. Piemēram, jūs, es varu nospēlēt jūs pašādu gāmu, kas ir tā kā, jūs nu, klausās ļoti tuvu 12 nošu sistēmai. Vai es varu? pie, pieņemsim tāpat mažoru gamu, tāpat arī. Viņam ir ļoti tuvu minorā. Tas ir pamats un tāds ir eh, minoritāte, dzirdu minoritāte. Tāpēc, ka sāku no... no, ah, ah, ah. no sāku no... No sākuma. Tā. Tā, tā ir pirmā šodus. Es jau tad, ne, ne. vienkārši es sāku no citas konteksta, sāku no eoliena, tā kā moda. Tā kā, nu, tā, tāpēc, uh, pieņemsim, tas pats arī ļoti, teiksim tā, um, kā to pateikt, gaišs uh, mažora septikords, vai ne, uh, kā izklausās. Vai? Ja mēs, mēs pieņemsim, pamainīsim to vienu noti, ja septikordā, piemēram, kaut kādu, nezinu, sub vai uh, vai super, <laughs> teiksim tā, par vienu pustoni, eh, tad mēs iegūsim kaut ko. Tā, sorry. Uzreiz savādāk nokrās, un viņi var iekļaut uzreiz, un tur super skaisti <laughs> un tā tālāk. Viss notiek. Un, un, un nav jau teiks, ka jāņem, piemēram, septiņas notis, tā kā jums ir pieņems 19, jūs tur var vispār, visādi izplasties un tā tālāk. Un, Ne tikai vienā oktavā, vienā oktavā iekļaut viens, otrā cits. Nu, kā jūs gribat to mūziku taisīt? Nu, tā, hm? Man jautājums, Jā. tas koncerts ir autora koncerts vai, vai tu noskatījies no kāda vai, nu, tas dalījums 19, kaut kāds dalījums 19? Man ieteica tas cilvēks, kas man šo ģitāru pārtaisīja. Viņ, mm. viņ, viņu sauc Ronalds Svorts. Viņš ir amerikānis, viņš taisa ļoti dažādas. Viņš taisa ne tikai e, tās dalītos, viņš taisa arī tādas, kur ir speciāli ieliektas, tādas, nu, tās ladas ir ieliektas, lai tie intervāli būtu, nu, kā angļuiski saucās tas termins just, just intonation music, tā kā, kur ir, tā kā, Mēs to redzam visām baroku ģitārām un lautām, kur ir mazliet slīpi. Nē, nē, bet tur ir rīktīgi, tur ir, tur ir, tur ir. Saprot, saprot, jā. jā. Tur ir, nu, piesmies. Tur ir tāda ķiņķēziņa. Jā. Bet, bet tas dalījums, sakot, tas amerikānis ir ieteicis, tur dalījums jā, jā, daļās, jā. jā. Jo, ja es viņam prasīju, kas ir tuvākais ir 12 nošu, viņš teica, viens no tiem ir 19. Nu, īstenībā, kad spēlē melodisko līniju, tad... Es nezinu, pieņemsim, ja, ja kaut kādu jā. mažu bāzētu. Es saprotu, saprotu. Bet var arī tur super visādas ģimķēziņas. Viss baigi varēja iet. Nu, tāpēc jau tas, es domāju, ka interesanti. Tā, nu es, es, es, varbūt jautājumi rosinās man vairāk pastāstīt, jo es nejūtos īpaši ērti šajā pozīcijā, ka man kaut kas ir jāstāst. Un tā, un tā nu, es, es, es, es gan vairāk iemācīšos nākotnē. 20 vai 21. Es saku, nākamā, ka taisīs, lai tu sadali 20 daļās. Pēc nu, tam 21. Es varbūt nākamo ņemu 24, tāpēc, ka, lai es varētu spēlēt arī Aha. 12 toņu mūziku. Tā kā, jo tā man, piemēram, nu, nesanāca spēlēt. Tas ir tā kā, jā, kāpēc es izvēlējos to, kas ir vislabāk. Tāpēc, kad eh, ir ļoti liela teorijas bagāža, kas nāk eh, tuvu, un man vienkārši gribētos viņu izmantot un nemācīties kaut ko lieku. Kā, nu, lieku. Tas, tas nozīmē kā, relatīvs jēdziens, ka jā. man varbūt nebūs tik daudz laika, lai to mācītos. Kā, nu, dienā. Nu, Pr jā, bet tur, tur tas arguments, kā, ja man nebūtu jāiet uz darbu, es daudz ko darītu. <laughs> jā, es nezinu. Es, Ejiet, tas ir labi. Okay. Forši, forši. Ne, nu, pēd, pēdējā brīdī arī Rinders pateica, un pašam man arī nebija tie to divu dienu laikā baigi lielā motivācija doku tāds, nezinu. Vēl viens jautājums par skaņojumu. Tagad es skatos tīgas spriežas. Jā. Tad es spriežu pēc eh, koku skatu, jā. Attālums, attālums starp stīgām ir kas vārtā. Jā, jā. Redzēt vārtā precīzi, cik man skaņotājs rādīja. Nē, es tāpēc jautāju, jo tagad, uh, tad ir vai nav klātā? Ir, ir. ir klātā. Jā. Cik iedēļas precīzi mums būs? Sešas iedēļas. Vai tu domā? Nu, paņem lūdzu sesto stīgu, sesto stīgu stāstās iedēļas. Nu, po, ko nevar? Kura iedaļa ir uh, unisonā ar nākamo stīgu? Ah, ah unison? Uh. Unisonā ar nākamo stīgu. Ah. Sestā. ja? Nu, pāri te ir piecas. No skaitā. Piecas un plusu uh, trīs, astoņas. Es vienkārši man tie punkti, es zinu, mēs tagad. Astoties redzonis un anatomo vārtā. Es uzskatu, ka vārtā devās astoņās daļās. Pārtus, nē, nu, pagaidu. Nu, Nu, kā lai skaties? Parastai 19 latestai. Parastai ģitārai no 55. afrēta. Es saprotu, ko tu domā. Tas skan unisonā ar nākamo brīvo stīgu. Pareizi? Jā. 5 pusoņi kvarta. Mans jautājums ir, ka man interesē, kāds ir, nu, nospēlēt divu lapu stīgas. Brīvas. Pam, pam. Ford. Tā ir viena stīga, nākamo stīgu lūdzu spēlēt. À, te ir, te ir. Protams, te ir tikai ģitārām, te ir trešā trīnieks. Piespiežot uz 8. freitu, te ir un izsauca nākamo stīgu. Astotais? Jā. Pareizi. Tagad var, tad dalās mums astoņos, eh, nevis pustoņos, bet astoņās sīrpētās, mhm. jā? Nu, Interesanti. Pagadā, nu, nu jā. Nu tā ir matemātika, jā, es sapratu. Nē, nu dev, devītā ir, nu, kā, reku, četras, astoņas, devītas vienkārši neredz to pirkstu, nesēc, ko tu spiedzi. Uz devītās. Ko tu spiedzi? Uz devītās. Viens, divi, trīs, četri, pieci. Ko es sajūtu? Viens, divi, trīs, četri. Reku četri, astoņi. Devītais, jā? Jā. Baigās, ka es pēc tam šī nav atvēl visiem laikam, ka nebūs gan mārā. Jā, nu, tie, kas galīgi nesteidzās, nu, mums arī vēl tur bija Patricija ne, ne, nestandarta, bet galīgi eksperimentālā nestandarta sekojumā viens gabals, bet tā, tā kā viņš ir jāpārslēdzas. Jā, mēs neko teorētiski daudz nevarēsim pamatot, jā, kas, kas, tas, kas tas tieši ir. Jā, uz vienas sitamais instruments, jā. Dzīvē, jā, dzīvē, jā. Nebūs, eh, būs gan dzīves. Es arī aizskrīšu, tad tu atveju pasveju. Thank you. Cik tu ilgi spēlēji šo ģitāru? Nu, ko, ko februāri? Ja godīgi sakot, es viņu nespēlēju ļoti daudz, tāpēc, kad uh, man ir 12 noši, un tas, tas jau... Es ir labāk ar to nodarbojos, tāpēc, ka... Es, tā kā... Tev, eh, vai tu zini vēl kāds gramatijā ir uh, eh, personāla ģitāra? Es nezinu. Jā. Nē, nē, bet tas ir tāds unikāls instruments priekš Latvijas. Es, es nezinu. Kā Latvijai? Es nezinu. Es teikšu tā, man 12 toņu instrumenti patīk daudz vairāk, tāpēc, ka to mūziku, kur es klausos, kaut kā tur, nezinu, new jazz un tādas lietas, eh, es vairāk tajās, tajā mācās un spēlēju. O, oh, interesanti, interesanti, ka tev ir tā ģitāra. Ir jau tā, jau tā. Tev vairāk patīk 12. vai? Man nu, vairāk patīk 12. Vārds. Es pateikšu, kāpēc. Es, es pateikšu, kāpēc. No? Nu? Tāpēc, ka, eh, pieņemsim, ja es spēlētu tā kā, nu, 12 toņu ģitāru un izpētītu to harmoniju, kas, piemēram, ir, nezinu, tur eh, kaut kādā tādās žandros kā džess, vai ne? Jā. Kur ir tās tonalitātes, ne, kur ne tikai tas mažors un minors, arī tās simetriskās gammas, un no kurienes viņi visi sākās, un arī tas, piemēram, tie voicing un akordi un tie, teiksim tā, tie, nu, kā tā pat extension un visi tie, Jā. E, tas man prasa jau ļoti ilgu laiku, vai ne, un tā motivācija un tā tālāk, un lai to izdarīt es 19 stīgu, tur ir vēl visādi termini, tur vēl visādi akordi, un tur ir tik to. Thank you. Jā, mums tātad man šeit tāds elektronisks instruments, es um, saucās šūnskanis vai bībords, kurš lielākā daļa gan zina, otrs veid radītājs, tu pat ar sēž pār. Vispār aizgāja mājās vai kā? Vai kā? Nu, būs labi vien tā. Jā, nu es tur izdomāju, ka tā kā mikro, tātad šā in, netradicionāliem inter, intervāliem veltīts pasākums, tad jāuztais mums skaņdarbs, un es tā kā aizrāvies, es ar 17 toņu spēlēšu no šī instrumenta kāds grib atnākt apskatīties, un tad es paņēmu septiņus toņus no 17 un noskaņoju šo instrumentu, sitamo, ko sauc par zvangu, pie, pie, pie, pie, pieskaņoju tos intervālus. Viņam. Astoņi tur ir oktāvi, otrs ir 12, divreiz augstāks vienkārši, bet pārējie ir bišķi ar nelielām nobīdēm, bet tas ir kaut kāds tāds kā, kā varētu būt fādieza minors, bet, bet nedaudz specifizēts tāds, un tad es ieslēgšu to tad instrumentu. To es vienkārši tādu mazu, mazu tēmu pa visu paspēlēju. Mums bija tā vienreiz samēģināts gabals tāds. Tā, tā, tā kā gatavojāmies, tad jānospēlē vismaz vienreiz ir. Jā, tad viss ievilkās ar laikiem diezgan stipri. Bija interesanti, man patīk paklausīties. Vispār par to, kā cilvēku kompozīcija, tā kā, nu, uh, ko viņi var izdarīt ar to un vispār tiem tunīgiem. Saprot, ka tas, ka kāds saka, ka tu sūtīgi spēlē vai spēlē to mūziku, kas kādam patīk. Kā, nu, ja tu gribi kaut ko eksperimentāli darīt un tā, tad, jā, tad, tad viņi tu vienkārši neklausies, tāpēc, ka saprot, kāds kontrasts vispār tā kā ir. Tā. Nekas, nekas neskaitās. Šķīvi skaitās, ja tu Nē, nu, protams, ne, jau subjektīvi paši. Nesaprot, ko tu dari, līdz ko tu sāc saprast, ko tu dari, ka tas vairs nav šķīvi. Tas ir sinetē, nu, kaut kā cita, cits intervāls vienkārši. Cits paplašinājums. Jā. Viss eh, šķībums, tā, kas... Tu skaļi jums tagad ir. Jā, jā. Es, um, uh, sagaidīšu. Nu, jāpārskaņos intiņšiem. Mm. Ši, šito var jebkurš atnākt arī pamēģināt ja, mm. pēc mums. Ja kāds, ja, oh, ja kāds māk spēlēt, davai paspēlēt. Jā, jā, es tieši arī atvēru. Jā, mums ir cik, cik skaļi būs mums. Tomēr. شوي پیش.